kakvo nam je naše stanje, kuda idemo grne rane. Dunja luk će brzo proći, valja vječnoj i kući doći. Sutra sunce će izaći, Naske ovdje neće naći. Sutra sunce će izaći, Naske ovdje neće naći. Valja saprat grijeha dosta i dočekat smrtnog gosta, a tvoj umet je žalostan. Šta ja činim gdje sam kosan? a svoj umet je žalostan, šta ja činim, gdje sam, ko sam. Gdje je vjere naše uže, pada nam se srca združe, da jednom odahnemo, sadrži i mrijemom, pa da jednom odahnemo, rahažimo i mrijemom, rahat žimo i mrijemom. الأسلام pravim žarom zakucam, a nu nek lice obasjam, tugovat, nemoj ti... Salam alaikum, poštene slušalci, dobro ste došli u naša navičena emisija. Danas je sreda, u naša navičena emisija gost naš uvaženi Efendija magistar islamskog prava Munaf Ishođa, termin je njegov iz opravdanih razloga koja ne je ovde prisutan, blagovremeno informiše nas ovde u studiju kao i mi vas šo informišemo. Vo naše termine da posetim slušalci koji koga gostuje i kako može da se druži sa nas. Znači, vo ponadavnik je Muamer Liko, naš meštanin sela Restrice, student koji je vo Turska. Vo sreda je današnji prisutan gost magistra islamskog prava Munaf Ishođa, gostu gostuje predsednik sela Ikme Đinđo, ta tema Svika, emisija Svika, dosta bilo, vreme je za razbudljene, ali opet imamo neke krke dremke, ti je nesporno. Ivo Srbota je gost emisije Idris Idrizović. Ja se navodim da sve naši slušalci koji su zajedno sa nas i mnogo vremeno, pošto malo neko je nesoglasi ili ljutne ima evo naše emisije, Poštovani slušalci, kad gostujem Munafis na nagradno pitanje, ako ne je odgovoreno, po emisija, onda kad će biti druga emisija, odgovara on da li je tačno ili ne, s obzirom da mi se naruti neko slušao si veli i ti znaš da je tačno ili ne, ali ja jako znam, znači kroz ti odgovori. Kaj je uvaženi Efendija Drizović tu je pristen, kaj je njegova emisija, toga može mi ti odgovori da je potvrdi me, ako već e, izmakne me od situacija kao što se i dešava, da ne dobijeme odgovor, pa nakon toga da dobijeme odgovor, onda se čeka ta emisija, I isto važi i kaj je naš Efendija Muamer Likotvi Ovo, današnja situacija koja se prilike da se sve nas slušalci ovde ima dijaspora, kada god da seti, ako je krenula je puta da im je put ka Irlija, poselo je malo ljubavno vreme, dobro, neko fino, zadružene ima emisija, serijal predavane našim gostima od život poslanika sallallahu ta'ala alim veselim i tako da redovno će se družiti sa nego naše emisije se, poštovani slušalci, prvi deo, prvi deo je nesmetano, čujeme i nije što sprema naš gost, a nakon toga je pauza, nagradno pitanje i drugi deo pitanja odgovori vezano za današnje druženje. Uvažene Efendija, sram alaikum i dobro niste došli, još smo današnja jedna naša emisija islamske teme. Alaikum selam i dobro je našli. Kao što je jasno i kao što se čuo svega, znači naš raspored, ovo prvata sreda ste bile odsutne i ti je baš dobro, od tvoja kaj informišeš nas ovde u studiju, s obzirom da ne, ne čeke slušalci. Evo danas kad ti si ovde su nas, naslov denešen koji će bide i kako će se družime s obzirom da ne je dosta poznato da a, serijal predavane tvoje od život poslanika. Znači na naše зъжно druženje smo počneli da kažujeme od ikre od prva kuranska objava i sme kažale znači kako počnala e, kako bila znači e, razmišljane od prva kuranska objava kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem se povlači znači, da bi bolje razmišljao od e, Allaha Đelešanuhu od, njegovo, od njegove blagodati i tako dalje. Deneska ukratko još malo imame da završime, znači su prva objava, kuranska objava Ikre, kako se reflektovala znači na ljudsku, e, ke ljudi, kada shvatile zapravo ljudi taja e, prva objava ikre, a nakon tija će nastavime znači so odma nakon objava što se dešavalo so poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jest ka počnalo tajno pozivanje u islam. Svega, poštovani slušalci, i mi je će vi se pridružime vo grupa slušalca da čujeme što pripremimo prvi deo naš uvaženi Fendija Bojrum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم Sva hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu, Allahu koji je bez početka i bez kraja, hvala Allahu Đelešanuhu koji čovjeka podučava onome što on ne zna, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov poslanik, njegov rob i njegov poslanik. Neka je zaseban salavat i selam na Božeg poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashave i na sve one koje ga budu sledili do sudnjega dana. Amin ja rabila alemin. Poštovani slušalci Radio Bambus, inšala uz pomoć Allaha Đelešanuhu će nastavime, znači, su nas serijal druženja, druženje su poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Znači, mi na a, posledne druženje sme rekli kako počnala prva objava poslanika sallallahu alaihi ve sellem i kako, znači, razmišljale, kad trebame da, razmi, da razmišljame od prve kuranske ajete sme rekli, znači između ostalog, da prva objava počnala so ikre, što znači čitaj, uči, proučavaj, saznaj, e, meditiraj, studiraj, istražuj, znači sve se oja validne e, prevode od kuranski ajet ikre. Između ostalog isto smo rekli, znači da ikre bila i prva reč vo Kuran, a ujedno i prva reč vo Islam. Znači prva reč vo Islam bila ikre. На тој начин часни не подстеков да видиме од следбеници кои ќе е, стичат знања, кои ќе се бават со наука и со истраживања. Али узвишени Аллах Джелешануху не застана значи само со икре и сме рекле да не треба да го двоиме наставак од ајат. Значи икре бисми рабик. Учи, студирај, истражуј, изучавај Bismi Rabbik, znači u ime gospodara, u ime Allaha da ne vide svetija naše e, učene, naše ikre. Znači, e, i, naše učenje i naše obrazovane treba da ne vide vo ime Allaha Đelešanuhu. Сега ќе наставиме znači, so ikre, će кажеме ка se, e, kakva bila refleksija, kad se odrazilo, znači, ke ljudska istorija, ke same ljudi, kako како сватиле ikre nakon prve objave, znači ikre, poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, vo različite vremenske e, intervali, vo različite vremenske okolnosti, 23 godine mu stiginala, znači, objava od uzvišenog Allaha Đelešanhu. U 23 godine stalno, znači, mu dođala objava Kur'ana. Tako je da zapravo i trajalo, a, e, i trajala poslanikova, sallallahu alaihi ve sellem, poslanička misija. Znači, ako mu trajala objava e, 23 godine, tija znači da i njegova poslanička misija bila 23 godine. Sama objava Kur'ana, znači objava od Allaha Đelešanuhu, bila e, uzrok, jedan uzrok od najveće preobražavanja vo последне, znači, vo povijest во историја од людског рода. Значи, највеќа револуција се направила со сама објава ке луѓи. Ниена на книга во е, сама историја човечанства не е толку, значи, немала доминантно утицај на, проф, на профилирање людске мисли као што има в Куран. Значи, ниена на книга. Ниена на книга nije toliko komentarisana kao što je e, sam Kuran. Nije na Kuran, znači od sam početak, od Adema ali i Selama pa do den deneska za sve knjige, kažem, ne je prepisana, ne je pišuana kao što je sam e, Kur'an časni. na knjiga ne je proučavana kao što je Kur'an časni. na knjiga ne je naučena na pamet koliko što je naučen Kur'an časni jer mi je znаме da svakoja država samo koliko ima hafezi koji je naučile cev Kur'an na pamet. A možda nema i nije na knjiga u svet nekoj da ga znaje dos, cela, znači doslovno na pamet. Isto tako ne nije na knjiga prevodena na sve svetske jezici poput Kur'an časni, znači kao što je Kur'an časni. Za tije ovde je e, potrebno da se podsjeti na tija e, izneseno jedno zapažanje od dvajca islamskih učenjaka, verovatno se vo, najpoznatiji jene islamski učenjaci, koji je e, konvertirale, znači prošle, bile ranije nevjernici, pa prošle vo islam, prihvatile ist, islam, koji je živile vo 20. vek, znači vo 20. stoljeće. A tija je Muhammed Asad, koji prešao na islam 1926. godina i e, Murat Hoffman. On prešao na islam 1980. godina. Znači, oja se, e, oba dva oja islamski učenjaci se, e, ljudi koji živile во скоро сегашно време. Први е, значи, како сме рекле Мухамед Асаф, on je prije nego da projde na islam, biv jevrej a drugi biv kršćanin, znači mura. I jedan i drugi bile znači vrhunske intelektualci i napisali mnogo knjige vezano za islam. Primer znači e, od Muhameda Asada, on koji malo pre smo rekli znači biv jevrej pa nakon tija prošao na islam, vezano za oja, znači za ikre i kako se reflektova v Kur'an, ke ljudi kako shvatili ljudi, veli, Kuran je više nego bilo koja druga knjiga poznata i pojedina, kao pojedinačna pojava. I ona mnogo uticala na sve religije društva, во цела историја, значи во свет. Нијена друга светска книга не имала сличен или директен утицај ке луѓе во животски, значи во ljudski život koji po prvi put, znači kad će čujeti od nekoga knjiga neku je reći, kašu ima vla uticaj, znači ova knjiga, Kur'an časni. I na to je znači, znači, ona uticala na čitav tok civilizacije, znači da se promeni jedna cijela civilizacija. Znači nije jedna knjiga, bilo koja knjiga da zeme čuje i da čuje, nekoj da mu čita ili od nekoga da čuje ili sam da ga čita, ne može da utiče каже utiče Kur'an i tija nije e, jasno svim koliko ljudi ima je danas kašo prihvatile znači islam samo kad će čuje neku je jer zapravo tija je istina i ne može niko da ga poriči i istina ima veći uticaj od druge nekoje e, knjige iako se istinski ali koji ne im je koren koji, koji ne im je znači izvor od Allaha Đelešanu ona veli potresla Znači nastavlja Muhammed Asad i veli za Kuran da on ili taja po, a, sama početak objave, znači ikre, potreslo cela Arabija, jer u tija vreme Arab a, samo većina, znači a, od arapske plemena bile zavađene jedne su druge. I nakon ikre se formirala, znači, jedna nacija. Se rodila, znači, jedna nacija koja bila E, koja postavila temeli za sledeće nacije i za sledeće civilizacije. I na тој način ona se proširila, znači, po читав svet, tak je da prošla, znači, granice od Saudijske Arabije. Pa nastavlja ponovo е, e, Мухамед Asad i вели su svoje инсистирање na свести, znači na razum malo, i na znanje ikre uči čitaj, Kur'an je među svoje sledbenici, znači podsteknav jedan duh, intelektualni duh. E, tak je stvorio jedan radoznalost ke muslimani da se što više bave so izučavanje, jer prva kuranska objava bila ikre. Ali na isti način да подстрегна едно независно истраживање, што тие конечно донесло и до една величанствена ера, еден величанствен век учења и знанственог истраживања, кое се одликувало, значи, во исламски свет. И тога се достигно, дошло, дошло до еден врхунац своје културне мочи. Znači, ukratko sam takav, e, da ne bi mnogo e, duljili od Muhameda Asada da kažujeme, oja bilo, znači on kako shvativ tija prvo ikre, prva objava, kuranska objava, ga opiša na ovog način. Drugi čuje kod koje sme rekli će e, spomneme ovde i treba da se spomne biv Murat Hoffman, on biv nekadašnji nemački diplomat i ambasador vo Maroku i on bi ujedno nemački predstavnik vo najviše svetske islam, e, organizacije. I autor je, znači napišam nekoliko veoma korisne e, knjige, studije vezano za islam, za islamske misli, za islamska kultura. E, isto pišu za problemi so koje se susrećet muslimani današnjice, znači deneska, pogotovo muslimani koji žive vo zapad. Vo svoje delo, ima on jedno čuveno delo Islam kao alternativa, on se e, pišuje vezano znači za ikre i između ostalog će kaže Mešoveli, ali pre nego da pređem na tija visakav da spomnem da oja Islam kao alternativa. Ova knjiga ga ima na internet i svakoj može kao PDF da ga skine i da ga čita doma. I jako vrla, vrlo dobra knjiga. Znači, kažu je що треба нарочито луѓи кои живеат во Запад, што треба да радат и кад треба да радат. А ние, пошто имаме многу луѓе во диаспора во Запад што не живеат, можда би им било е, добро корисна оваа книга да га најдат и да га прочитаат. Значи, име од книга е Ислам као алтернатива. Измеѓу осталог, он за прва куранска објава вели – ozbiljne muslimani, znači prave muslimani, razmišljaju od Allaha Đelešanuhu i od njegovo stvorenje, znači stojeći, sjedeći i ležeći, koja se da nadovezuje na kuranski ajet. I e, ozbiljen musliman treba da se bori za objektivnost, znači da vide objektiven, a ne za osobne nekuje žudne, za svoje nekuje želje. Koga traži istina, a ne puko nasljeđivanje. Znači, treba da tražime prava istina koja je. Ne samo da, nasled, da nasljeđujeme neke e, nejasne stvari. Isto e, vezano za Ojador sam ovde e, mi došlo na pamet, pa bi sakav da go napomnem ovdeka, da često se koristi jedan hadis od poslanika sallallahu alaihi veselem, zapravo ne je hadis, ali se spomine kao hadis, je krajevo pitanje, znači da se daje prednost za nauka, za istraživanje, pa velet e, da poslanik sallallahu alaihi sallam rekov, e, tražite znanje, pa makar bilo i u kini, što je oja apokrifen hadis, znači ne je ispraven, apokrifen, e, apokrifni hadis, znači hadis, koji se pro, prepisuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, izmišljen hadis, da ne je tija hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I često se koristi, znači tražite znanje, pa makar bilo u Kini, i sakam ovde kada uspomnem, znači da je oja apokrifni hadis. Hadis ne je, nego se prepisuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kao da go on, on rekao. Poslanikove e, ashabi, poslanikove e, drugari, uključujući i prve halife, znači prve halife nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, se držale na ovogova poziv, znači na ikre, ozbiljno. E, Šonitija lepo e, ilustrira odgovor od e, Alija radijallahu anhu na pitanje koga go prašale, a se služi on su nekuje druge dokum, dokumenti, su nekuje druge stvari osim su Kuran. On im odgovori ne. Znači im odgovori ne samo Allahovom knjigom koja daje moć shvaćanja svakom muslimanu i jedina e, i jednim komadom papira. Znači ova e, korisna znatiželja koja kombinira e, su e, stalno korišćenje vlastite pameti bila je prva znači platforma za izvanredni razvoj islamske znanosti od druge polovice znači 8. stoljeća pa nadalje. A tija najbolje ni svedoči i će navedeme primjeri će na, navedeme primjeri kako go shvatile prve islamske e, učenjaci i kako su napravili oni, da vidimo stvarno ako shvatile, i, a dale doprinos vo razvoj, znači, e, ljudske historije. Evo primjera radi Ibn Firnas. On preselio na Ahiret 888. godina. Za nego se veli da on izmisli prva mašina za letene, za letane. Znači prva mašina za letane ga izmisliv Ибн Фирнас, кој пресели в 888 година. Ел Хаваризми се сматра, значи, отац алгебре. Значи, он се сматра да бив отац алгебре и алгоритма, значи математика. И оваа реч заправо земена алгебра е земена од арапска, од реч, што значи елджебр, алгебра. Isto tako je Ivan Sina. O, on ima svoja medicinska enciklopedija koja se vikala El Kanun Fitb i ona bila se koristila znači na evropski univerziteti čak i do 19. vek. Znači čuje koji preseli во 11. vek напишав knjiga enciklopedija znači vezana za а, медицина и се користила читаве Eh, devet stoljeća, znači devet veka bila osnovna knjiga vo medicina. Čak i deneska ima je temelji koje su, eh, vo medicina koji su uspostavljene na taja knjiga. Eh, isto tako možemo da spomneme i Ibn Halduna, znači on vo svoje delo El Mukaddime, El Mukaddime znači uvod. Samo vo uvod koji mu je dva toma napišan, uvod za knjiga, dva toma je i on postaje neku je temeljivo sociologija, a sociologija znome da se e, bavi su izučavanje društvo. I vrlo je važno za islam sociologija, znači. Isto tako možemo da spomneme i e, Piri Reis. Piri Reis, on napiša knjiga Kitabi Bahrije, Kitabu Bahrije i ona bila e, knjiga koja imala je na precizna mapa napravljena za more. I još uvek e, ljudi ima ve, golemo jedno e, za, ima ga koriste znači zapažaj ljudi su nejdin sadržaj. Znači još u tija vreme, u 16. vek, on napišav jedna precizna mapa. Isto njegov kolega, Sejid Ali Reis, koji preseli Tistov u 16. vek, on tačno izmeriv azijska obala i e, razviv naučna astronomija. Znači, oja sve stvari, kad će ga vidjeme, oja a, e, kratka lista a, e, koja sme ga navele, ima još mnogo druge stvari koje možemo da ga navedeme, koje bile, koje ga započnale prve muslimani, ni kažuje da zapad ne bi втогува кој дошов до тија хелениstičка, која га вика е хелениstičка баштина, него тија бив заправо исламски свет. С обзиром значи, на права таја а, која можеме ај да га назовеме експлозија науке и технологије во исламски свет, а, malo pre, znači, kao što smo rekli, ne, bile, ne biv zapad, jer zapad je biv samo čist uvoznik. Znači, zapad zima od islamski svijet i biv samo jedan uvoznik. Ali tija koje prve ga osnivale, koji i dale podloga zapravo bile islamske učenjaci. Taja kulturna a, ili toja kulturni imperializam kako bismo mogli da go e, nazujeme deneska, ostaje znači tragoji i vo sam jezik. Deneska ka, ka zbore znači svi, na, naročito zapadni, e, zapadnjaci, a se koristi na, prima, na primer admiral. Admiral, sama reč došla, arapska je reč. Malo pre što smo rekli algebra. Cifra dođa od arapska reč. E, alkohol od arapska reč. Uh, e, što ima još druge stvari koje možeme da navedeme, e, tarifa, na primer. Tarifa isto je arapska reč. Muslim je arapska reč. I još uvek se koristi, znači, kao što primećujeme ovde, ka arapski vokabular. Znači, arapski rečnik se koristi, se koristi vo mnogo denešne stvari. Znači, ovo je bilo ukratko što smo počnali od ikre, kako shvatili, znači, refleksija prve muslimani, nevjernici, a deneska, nažalost, znači, nažalost, velim, muslimani sme zaostanali voja ikre, sme go ostavili mi. Deneska može nevjernici go zele samo ikre i zapostajile bismi rabik u ime Allaha, ali sama prva taja objava ikre, sam prv reč, oni dobro deneska go sprovede. I nastoje učet и што е сведочи денеска читав свет, значи везано за некои ствари, дуњалучки ствари кои се користиме, ево од само моја предајник денеска на кој збориме, го производиле И Иако муслимани кренале по тој пут, али након тие некако се дошла а, до некакво стагни, стагнирање, сме застанале мие на некој начин. Али иншала ќе се разбудиме па поново че кренеме со оја ствар. znači ќе наставиме, значи сме рекле, као еден други дел, пошто сме prva значи со прва куранска објава Икре, ќе кажеме посланик Мухамед салалаху алейхи ве селем каковив након прве објаве, тоест тајно позивање во ислам, каради посланик салалаху алейхи ве селем со тија. Ranije сме спомнале да Мухамед салалаху алейхи ве селем након прве објаве bi veoma zabrinut, znači malo se uznemiri, jer objava je jedna stvar što je e, nadnaravna stvar, znači ne je prirodna jedna stvar, jer ona dođa od jedan nepoznat svijet, nevidljiv svet, alemul gajbe. I tija je, znači, ke, e, poslanika izazvalo jedan strah, jedan zabrinutnost, kad mu došla prva kuranska objava. I sme rekli da njegova čestita žena, njegova čestita supruga Hazreti Hatidža, uvek go bodrila i e, mu rečuvala ne treba ti da vidiš zabrinut, uopšte ne treba ti da brineš, već bidi radostan, raduj se. Jer mu veli i razlog mu kažuje, znači, koji je vrlo važan ovoga razlog, da i mi je malo porazmišljame na ovoga razlog. Jer mu veli e, njegova žena, znači supruga Hazreti Hatidža, tako mi Allaha, on tebe nikoga nema da te poniži. Znači Allah Đelešanu nema da te poniži tebe. Zaš mu nabroji razlozi. Jer ti mu veli e, obilaziš, posećuješ rodbine. Što ni ukazuje ova stvar da i mi je treba tija da radime ako sakame Allah Đelešanuhu da ne ne ponizi. Čuvaš mu veli ti e, strana tija koje zastuplja je istina. Uvek govoriš istina. I zato je uzvišen Allah Đelešanu veli koga borite, se obraća poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i mu veli este uzubillah bismillah ve iza kultum fadilu i kada govoriš govor, govori istinu veleu ukane zel kurba pa makar, makar bilo i protiv tvoje najbliže rodbine znači makar bilo tija protiv nas protiv naše najbliže rodbine treba da se kaže pravda. I zatim uh, e, mu rekla njegova žena supruga, pošto ti mu veli kažuješ uvek istina, Allah Đelešanuhu nema da te ponizi. Isto mu veli, znači, uvek za sve stvari ti brineš, pomažeš nemoćne. Znači, sve ove stvari treba i mi da ge e, primetime, da ge primenime u svoj život. E, ponovo mu veli, znači, njegova žena, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem gostoprimljiv, da na jedan dobar način prima svakogo i tako dalje. Nakon tija, znači, ona go onesla ke svojego Amidžića, koji smo rekli, ke svojego Amidžića Vereka, koji biv jedan učen čujeg u tija vreme i e, da ne bi duljili mnogo od tija, on poslaniku sallallahu alaihi ve sellem go smiriv i mu rekao da je on poslednji Allahov poslanik i da je njegovo poslanstvo najavljeno i u prijašnje e, objave, znači i u, e, e, Tevrat i u Inđin. Nakon prve objave, znači objav, e, koju mu se objavljeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ikre, odma nakon taja objava je Allah Đelešanuhu mu objavi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem početak prve ajeti od sura El Kalem i od tija a, ajeti uzvišenja Allah Đelešanuhu go bodri poslanika sallallahu alaihi ve sellem i mu otklanja od nego svaku je dileme, svaku je šuphe što go ima poslanik sallallahu alaihi ve sellem mu go otklanja. I uzvišenje Allah Đelešanuhu uh, veli, este auzubillah bismillah, nun vel kalemi vema jesturun ma ente bi ni'meti rabbike bi međnun ve inne leke le eđren gajra memnun ve inneke ala hulukil azim sadakallahu azim Nun tako mi kalema i onoga što oni pišu ti nisi milošću gospodara svoga lud znači e, Allah Đelešanuhu se obraća poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i se kavne vokalem i mu veli ti nisi milošću, milošću gospodara svoga lud ти ќеш сигурно награду непрекидно добити, јер ти си заиста најлепше чуди. Значи, сура Ел Калем од први до четврти ајет. Со овогува ајет, Алла Джелешанову, значи, му га трнја свакуа е, сумля и свакуа дилема која га има посланик салалаху алейхи селем. Након оваја објава, поново дошла е, до една крача пауза, i onda objavljena je sura Ed-Duha i u taja sura između ostalo kažu je uzvišenje Allah Đelešanuhu da Allah Đelešanuhu nego ostaje i nego napušći poslanika sallallahu alaihi ve sellem naprotiv on Muhameda sallallahu alaihi ve sellem naprotiv on da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahov milenik i odabranik i zbog tija mu je podareno znači stalno Allahovo okrilje i stalna Allahova zaštita. Znači, nakon ta kratka pauza smo rekli da a, poslanik sallallahu alejhi ve mu bila objavljena sura Ed-Duha i a, Allah dželešanuhu veli este uzubila bismillah ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis i o blagodati svoga gospodara kazuj. Znači ovde ka uzvišeni Allah Đelešanuhu mu kažuje poslaniku sallallahu alaihi ve sellem jedna jasna naredba da a, svoje poslanstvo, kažuje poslanik sallallahu alaihi ve sellem i da poziva, da vika ljudi da se odazovet na Allahov poziv koji im je praten, znači, preko njegovo poslanička misija, preko Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Ali prvi uh, во прве суре, значи, кои се објавлене посланику салалаху алейхи веселем, исто спада и сура Ел Мудесир и на почетак од таа сура узвишени Аллах Джелешануху вели Естеузу билла бисмилlah Ја ејухел Мудесир кум фе ензир ве раббике фе кеббир ве сијабеке фе тахир ве руджде фехджур ве ла темнун тестексирун тес veli rabbike fesbir. Znači ovde ka uh, uzvišen je Allah Đelešanuhu mu kažuje što treba da radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem vo svoja misija i mu veli ja ejuhel mudecir o ti pokriveni kum fe enzir ustani i opomini e, ve rabbike fe kebir i gospodara svoga veličaj ve ke fe tahir i haline svoje očisti, znači svoje e, odelo, svoje ališća gdje e, očisti. Ve ruđde fehđur i kumira se kloni ve la temnun steksirun i ne prigovaraj držeći da je mnogo. Znači nemoj, Allah Đelešanovu mu veli da se žališ mnogo je, teško je. Veli rabbi kefesbir i i radi gospodara, znači radi uzvišenog Allaha Đelešanuhu, vidi strpli, trpi. Oja ajet znači jasno ni kažuje, mu kažuje poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, a i nam put koji treba da ideme. Znači na kakav put treba da ideme. I to je put uh, to je put znači pozivanja ljudi u islam i to je put da neće bide tako lako znači. Sam Allah Đelešanuhu u Kur'an časni kaže poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i mu objašnjava da neće bide znači tako, tako lako. Na toga put treba znači e, da se izdrži jer će ima goleme iskušenja. I zatim mu veli узвишени Allah Đelešanuhu veli rabbi ке фесбир и uporan, uporan упоран и стрплив биди. Значи стр, стрпи се E, uzvišenog Allaha Đelešanu. Nakon objavljane spomenu, e, ove ajeti što smo ga spomnali, u sura El Mudetir i e, Ved Duha Ed Duha, sura Duha, poslanik počnav da uh, da zbori znači i da a, со своје благодати кои ги Аллах Джелешанову подарив njemu da poziva i ostale ljudi. али ги позивав им ги викав он во своје посланство тајно, значи да поверујат во своје посланство и прво што почнал, значи, своје најближе, своје укучане, значи своја родбина и негове прве пријатели кои ги имав, во кои имав поверение. Значи, прво што почнав да ради од своја куча, своја жена и своје деца. Након тие prve prijatelji vo кои ima samo poverenje да не ќе го издае. Период тоа а, тајно позивање во ислам трае читаве три години. За тие време посланик салалаху алейхи веселем во куќа јаного младича кој се викав Ел Еркам во тајност позивав луѓе во ислам i taja kuća vo islamska a, literatura ke muslimani je poznata kao Darul Erkam. I ta kuća još a, e, se naođala, znači, vo a, e, brežuljak Safa. Safa i Merve sme kažali, znači, ljudi ka ide, ka ide na a, hač, ide tamo gdje posetuje. Tija tajno, znači, berene, okupljane vo a, e, Darul Erkam, Erkamova kuća, trajalo, će potraje, znači, i nakon tija znači tri godine, sve dok muslimani so Omera radijallahu anhu ne ojačali. Znači, Omer radijallahu anhu odka primiv islam, ondak nakon toga počnale so javno nastupanje. Znači, počna poslanik sallallahu alaihi ve sellem da javno poziva u islamu. Во таја куќа, во куќа Дарул Еркам, каде трајало трајно позивање три године, посланник салалаху алейхи Веселем одгоји генерација една истинска генерација верника, праве муслимани, значи верници, кои е касније во најтежне околности, значи во, на, во најтежне ситуације, увек биле уз посланника салалаху алейхи веселем. Znači, ovo je bilo ukratko naše e, današnje izlaganje. Prvo smo krenali, znači, sto ikre da završime, kako bila ta refleksija ke prve e, muslimani kako shvatile, onda poslanik nakon prve objave i kako trajalo tija tajno pozivanje. I e, još kad sam spomnav Darul Erkam, bi sakav još jednoš da spomnem ovde kad sam vide preko Facebook da neko je naše ljudi, znači omladinci, napravili jedna stranica pod ime Darul Erkam, što znači, znači smo rekli e, Erkam, e, Erkamova kuća i tu je kada bilo javno e, tajno pozivanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem prvi muslimani i tu je da se odgajale prave vjernici. I sve naše neki mladići znači osnivali na stranica Darul Erkam и ви сакав свакој кој може да го подсети, да го посети таа страница и да прочита исклучиво Раден, значи пишуе на нашечки. Баш сум зборил јас со ние и ми рекле ако сакаш можеш да напишаш нешто стрикно значи на наш јазик. Не е, друг јазик, јер има многу се пишуе значи за вера на други ми ние сакаме на е, горански јазик да пишуваме и, и кој има значи слободно време може да ге подсети. Poštovani slušalci, ja bih prvi deo naše emisija koja sme preslušali od magistra islamskog prava Monafisa Hođa. Idemo na kratka pauza, nakon kratka pauza se vraćame sa nagradno pitane i posle pitane nekoliko pitana za našeg gosta. ukazuje da uči obilale nek se Resul raduje da zauči obilale nek se Resul raduje Allah nas je počastio, kud si šerif dao nam zemlju Isra i mirađa, da nas prima din Islam. Zemlju Isra i mirađa, da nas prima din Islam. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله kad Bilal nad Kudusom postigla svoj žalosni, ashabima uspomena očne kapke orosi, ashabima uspomena očne kapke orosi. Nek ti Allah veliki dadne najdraži mu jezine Da zaučiš kad se tuba nad kevserom savine Da zaučiš kad se tuba nad kevserom savine يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا نبي الله قد سے مورا ساستاوے قد سے بردارا ساستاوے Kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni, ti nas raha dan kad nastupi Kada zemlja zadrhti Kad te majka ostavi Kome li ćeš onda poć Kog ćeš zvati u pomoć O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi. O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi Kada nebo propadne, zvijezde seđdu učine, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, nas praha poštedi. O Allahu milosni, ti nas praha poštedi. Sudnji dan kad nastupi, kad izgubi sunce sjaj, kada svemu dođe kraj, Kada čuješ strašan glas, gdje ćeš onda tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. Kada کادا دو جزد نیدن کد استانش را بسم Kudali ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha poštedi O Allahu milosni ti nas raha poštedi sudnji dan kad nastupi Ne stidi se vjere svoje, od nje nemaš ništa bolje. Sve što vjera tebi nudi, zatim tvoja duša žudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, bogatstvo je ona tvoje, i u srcu i u duši bez vjere se život ruši ne stidi se vjere svoje to je put do sreće tvoje sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, vidiš da se oni boje. Istina je, oni znaju, ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi, svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, pa će sutra biti bolje. Blagostanje Islam nudi, da u miru žive ljudi. Me stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Kada mjesec ugasne, sunce jala zaspe, kada mjesec ugasne, sunce jalu mraz zaspe. Behari ispu polje, salavate donose, ljiljani Kade uče Sarajevo probude Kade uče Sarajevo snu probude جهاد niyete مجاهدی iz Bosne kad u džihad niyete muslimani iz Bosne Kur'an celom poljube Salala poput leda, grijeh pritišće, mira ne da, duša čezne za čistoćom, srce žudi za mirnoćom, duša čezne za čistoćom, srce žudi za mirnoćom, vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Subhanallah, Rahmanallah, Ghafarallah, Rahimallah, ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Oči su se zamaglile, riječi sve su presušile, samo srce puno boli, tužno je car oprost molim Samo srce puno boli Tužno je ca, oprost moli Vraćam ti se, ej Allahu S pokajanjem u naručju Subhanallah, Rahmanallah غفار الله رحيم الله račamtise e Allahu s pokajanjem u naručju vidiš ovo tijelo moje od nemoći klonulo je samo ruke uzdrhtale, Udovi dovi su procvjetale. Samo ruke uzdrhtale, Udovi dovi su procvjetale. Vraćam ti se, ej Allahu, s pokajanjem u naručju. Vraćam ti se, e Allahu, s pokajanjem u naručju. Subhanallah, Rahmanallah, Ghafarallah, Rahimallah, Subhanallah, رحيم الله سبحان الله رحمن الله غفار الله رحيم الله vraćam ti se ej Allahu s pokajanjem u naručju i hiljadu godina rahat luka malo je, Da li u sreći ili u tuzi, ovaj život proći će. I hiljadu godina rahat luka malo je, Da li u sreći ili u tuzi, ovaj život proći će. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja. Zaći moja duša žudi, u džennetu tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao list kad uvehne, posle boje zelene. Ovaj život kratak je, mladost prođe, nestaje, kao lis kad uvehne, posle boje zelene. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, zaći moja duša žudi u džennetu tvom ima. Ako pitaš za mene, ja sam tugu sakrio i sve ove godine ja sam ramba molio. Ako pitaš za mene, ja sam tugu sakrio I sve ove godine ja sam Ramba molio Ja Kerim, ja Allah, samo Tebe molim ja Zači moja duša žudi, u džennetu Tvom ima Ja Kerim, ja Allah, samo tebe molim ja, začimo i ja duša žudi, u džennetu tvom ima. Ja vedu, ja Rahman, ja Kerimu, ja Gafar, učini da džennet bude moja zadnja stanica učini da džennet bude moja zadnja stanica učini da džennet bude moja zadnja stanica Tvojim sjajem obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružičnjak nasvijan, Hej mübarek Ramazan Među dvanest mjeseci Kao sunce sijaš ti Kur'an u teb silazi Hej mübarek Ramazan Svih mjeseci car si tim Utočište griješnih od dženeta ključ si ti, hej Ramazan. Rahmet prva trećina, a druga je magfiret, treća sami selamet, hej Mubarek Ramazan. U dušama tvoje mir, او کوچه ما توی میریس وسه نسی ردست هی مبارک رمزان ز شیطان مو کسیم پاستاچی ما پاموچی موچی ردست سی و هی مبارک رمزان قرآن او چه حافظیم Vas kazujuva izid, to su tvoji bulbuli. Hej Mubarek Ramazan, hej Mubarek Ramazan, hej Mubarek Ramazan. Ya Kerim, ya Allah, ya Rahim, illallah, Subhanallah, Allah. بوسني نشوي سلام داي يا Boga da sačuva svakoga. Ja Allah, ja Allah, Bosni našoj Nakon kratka pauza, poštene slušalce, evo ponovo se vraćam, evo naša emisija. Drugi deo islamske teme, gost naše navičene emisije, kao što bi je poznato, sreda je magister islamskog prava Monafis Hođa. Во други дел, пошто слушалци, знаме да се поставлja наградно питане за све вас кои слушате нас, а питане гласи да го чуеме, уважени, уважени ефендија во оваа емисија, дали си одбрав некои питане да поставиш и како гласи? Па увек, kad сега svega било, значи сме се se увек да поставиме postavime везано за предавање. Значи Znači предаваме, везано да биде за тие и денешно... denešno Naše nagradno pitanje glasi, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, koliko vreme tajno poziva u islam. Znači, koliko bi to je period koga poslanik sallallahu alaihi ve sellem poziva u islam, koliko traje. Za vaše odgovore imate otvorene naše linije preko Facebook, broj telefoni, Viber, Skip, kada god možda ne kontaktirate ili odgovor na javno tamo kada je za čitaoci na naš profil postojano pitanje slobodno se javite i postavite ujedno pitanje našemu gostu vezano za njegovo i naše zajedničko druženje. Znači, gost emisije Munafis Hođa. Sve do da stigne neko odgovor uvažene Fendija ili neko i naslušalac se aktivira i postavi, nagradno, postavi pitanje vam nešto ako vas stvarno go interesuje. E, mi bismo sakali nešto prašano vezano za današnje predavanje koje ste napomnali vo sam početak. Najpoznato ni je reč ikre, što znači uči ili tek? Znači ikre znači uči, čitaj, proučavaj, saznaj, istražuj, meditiraj, razmišljaj, na svakoj način može da... Zašto toga reč mi je vo zržno vreme smo go zapostajile, konkretno da zborime si napomnav ti vo samo tvoje izlagane muslimani, ali ajde mi je čime na, na sama naša zajednica ili naše meštani i normalno i vo sve muslimani. E, zaše zapostavljeno i ste rekli evo vaše izlagane da nekoj drug gozev samotija, a drugo to posle nego što ide izostaje. E, malo, a možete nešto da mi razjasnite što ste sakale tu je da kažete. Pa smo rekli da pr, prva reč, prva objava, prva reč vo Kur'an, prva reč vo Islam bila ikre. Ikre uči, čitaj, meditiraj, istražuj, razmišljaj, proučavaj, proučavaj, obrazuj se, možemo na sve načine da go prevedemo. Ali tija prve generacije, prve muslimani, znači go shvatile ozbiljno tija i go primenile vo svoj život. Znači malo pre što sme ge e, navele primeri kako prva e, mašina za letanje ga izmisli musliman, kako se smatra otac matematike musliman, kako e, temelji vo sociologija i medicina je postaje kako vo medicina enciklopedija, znači cijela enciklopedija ga napiša musliman za medicina, kjer devet veka bila osnovna knjiga vo medicina. Ali nakon znači, tija... Znači, tija ljudi, tija ljudi ikre go sprovodili vo praksa. Da, znači oni go shvatili ikre, go zele, znači od uh, poslanika sallallahu alaihi ve sellem, и го примениле во живот. Икре учи, они изучиле. И они го изучиле Бисми Раби, значи у име Аллаха. Денеска мие као муслимани оја сме го запоставиле. Значи немаме ни икре, немаме ни настава по тајата. Бисми Раби. Значи ни учи ни у име Аллаха Джелешану. На супротна страна, неверници, запад, го зев само почетак од тајата, икре. A Allah Đelešanu isto veli u Kur'an da on dava svakom, bilo da je nevernik ili vernik. Svakoj, u jedan ajat uzvišen Allah Đelešanu veli, velej se li insani illa masja, znači svakoj zaslužuje prema svoj trud, koliko se trud, prema svoja rabota. I oni, iako se nevernici, ali ako se trude za nekoja stvar, Allah Đelešanu će im daje na ovoga do njega. A oni što ne poveruvali vo nebo, znači što ne izvršavaju други негови наредби, за тие ќе видат одговорни пред Аллаха Джелешану. Али они оја икре, они добро го сватиле. И го зеле и денеска видиме, значи, ние може да не ги сакаме, може да ги критикуваме во разни ствари, али кај во питање некоја е, наука, нарочито денеска технологија, Значи не можеме мие ни мало да им се приближиме тие, а што треба и мие да го извршаваме тие. Мало пресум реков, ova stvar nije deneska na koja zborim je mikrofon, predajnik. Oni ga izmislili. I oni sve ti prajet, a mi je ge koristili. I oni zarađujet na nas. Znači, kad bi snimali deneska, mi je, ne znači ikre samo da izučuješ za vera islam. Znači, ti treba da znaš osnovne nekoje pravila u islam. Ali nam ni treba deneska da imaš i doktora, i inženjera, i matematičara, i географичара и во разне, значи, разне грани. Не да изучаваш само во една грана. Ако земеме во живот посланика салаллаху Али веселем и асхаби кои живеле со него, имале тога во разне сврхи, значи учене луѓи. Нарочито медицина и што од тога имала и посланик салаллаху Али веселем ги подстицав на тие во рато и чак, кај идале да ратуе нормално да има чуе гранен da trebalo da mu se pruži znači nekua pomoć. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga podučava ka treba. I imale tu je su nego ashabi koji idale su nego i koji im pružale prva pomoć, koji im davale znači pomoć da bi opstanali. I ne može mi je samo da se opredeliš na jedna stvar, a da zapostaviš još druge sve ostale stvari. Znači sve ide paralelno normalno kao musliman treba da znaš osnovne stvari od vera. Ali za dalje ima što se ide, znači što uči strikno za vera. Treba, znači da imame, ja sakam da kažem, razne ljudi i da ne videme na stepen na koji sme deneska stepen. Mislim da sam pokušao na neki način da objasnim što znači, znači prva objava od Allaha Đalešanuhu ikre. Veliš na koji stepen sme deneska, znači, od neučeni i neobrazovani. A, ali nešto ne razjasni, iako se postane vezano za, malo pre se spomnav e, dvajca a, e, koje bile druga vera, nakon toga preš, prošle u islam. Da. E, što možemo mi da sazname, mi je kao nasljeđene muslimani, da rečem konkretno, mi je nasljeđujemo islam. I ko, aj, da li ima neka razlika između nas i ni? Toga što go naslediv i toga što go prihvati posle, posle toga, znači ka, ja 26 ga napomna, pa ne mogu da se setim koji je ime na ovim biljetima. Da, su napomna, znači A vezano je, da... uvažene fendija, znači vezano je za ikre. Znači mi je tu jesme nasledili, oni zašto primile i kakva je, da, da, tu je da, da. razlika, što možete da, da mi objasnite znači, nešto. Znači da se napravi jedna paralela, oni su go nasledili. Sakaš da kažeš, znači oni učeći stignali do tija, a mi smo go nasledili. Znači sam spomnav tija vilje dvajca Muhameda Asad, i Murat Hoffenman, Hoffman Jen prešao na islam u 1926. godina, a Murat II. prešao e, na, vo Ислам 1980 година. Значи, мие треба прво да видиме захвалне узвишеном Аллаху Джелешанову, што не odabrav da видиме муслимани. Значи, што сме почнали још сам почеток kao muslimani i svako i na sam početak ima hadis od poslanika sallallahu da se rađa na fitra. Znači kao musliman. E nakon tija veli poslanik sallallahu alejhi ve njegove go praja da li će on biti kršćanin, jevrej ili neka druga vera. Ali svako i musliman prvo treba da bude znači zakvaden što je Allah Đelešanuhu, što mu dav, što go odabrav da bude musliman. Ali ne treba mi je ima deneska nažalost, ki muslimani, znači, se smatra on. Mene mi bile babovci muslimani i ja muslimani, ne, sja oni kad što radile dok je stignali i tu je ja treba da zastanem. Znači, dobro, mi smo muslimani, treba da kažemo alhamdulillah, ali treba da izučavamo još više. Ako ni go naše babovci donesle do negde. Znači, mi je treba da ne zastaneme na tija, nego da nastavime. Mi je deneska, govorim konkretno za da cef islamski umet, ne ovdeka, mi e, nekako smo postanale samo kao potrošači. Znači sve islamski učenjaci što ni servirale nam, mi go koristime tija da go istrošimo. Znači nema nešto još više da se radi na tija. Deneska vo денешно vreme na jedan bolji način da se pojasni. Ako prve recimo evo koje osnova koje bile poput e, imam Ebu Hanife, imam Šafi, Ahmed bin Hanbel, imam Malik e, i sve ostale druge islamske učenjaci, oni vo nino vreme dale na jedan e, dobar način e, pokušale znači da dajat odgovori za sve vezane pitanja. I treba da znajeme da islam ne je statičan. Znači islam je dinamičan jer deneska ima e, znači zašto je dozvoljeno vera islam i čtiha vo Kur'an ima određene pravila ali Kur'an ne pojašnjava sve detaljno za tija ima hadisi poslanika sallallahu alaihi ve sellem za tija ima e, iđma Znači, kada rade mučtehidi i kada se dođa do, na, do jedan zajednički zaključak, ima kijas, analogija, znači, i tu je treba, znači, deneska, kada je dozvoljeno u stvari, u nekoj stvari, da se poradi još više, znači, deneska na jedan bolji način da se objasni ljudjam. Oja ljudi, znači, što sam ga spomnao malo pre, što primilje islam, и све што прима е истам, веќином луѓи кроз учење, кроз студирање, Ка да нем студирање не да изучава една грана, него студирање и изучаване книги. Денеска можда и нажалост, нажалост, поќе се бавет со Куран неверници него муслимани. Јер е многу луѓи неверници кои го знаат добро Куран, кои го прочитале по неколку пута – se oni što neće ta istina da ga prihvate, tije je drugo. Ali mi je kao muslimani samo se pozivame da smo mi je muslimani i kao da ne treba mi je tekra da učime. Dostani uja što smo go izučili. Znači oni izučavali i stignali do zaključak došli da oja Kur'an časni što ni pripoveda nam тие je stvarno dobro i treba da го практикуваме. Ima jedan, е, e, jedan учењак ne znam tačno ime kamu беше, ali on veli, som ošao vo zapad, veli, som vidев islam, ali muslimani nemaju. A som ošao na istok, ke muslimani, som vidев muslimani, ali islam nema. I baš dobra je na procena napravi, znači. Ošao na zapad, vidев tamo da, ako je pravilo da ne smeš da frljaš pozemna джубре, си испушив цигара, да фрляш пикалет на земна, га фрла. Ако е правило да идеш во, да, да земеш рецимо во апотека а, илачи, треба да зачекаш ред, не преку ред да проđеш. И тамо се поштуи тие правила некои. А кај идеш ке муслимани, нажалост, увек можеш да најаш и прокорит, ке влиза и ке иде се фрла, ево денеска во наше село, svi se muslimani. Ali danas kak je da se zavrteš sve naokolo, evo pole pevno nije selo su džubre. Ja ne znam vo vera islam ili negde mm, in, van islam, znači, kjede da ima malo svest da se frlja svake deke će ti doje džubre. Da se frlja, som ja daneska, nešto som ja som kupit, smoke recimo i ge frljam тая амбалажа кеде се смоке, на пут кеде ми дошло и го фрлям. Ја не, не знам нигде во Ислам не сум наишов до сега и не верувам ни да има да може така негде да се поступи. И за тие он реков сум ошов во Запад, сум видев Ислам, али муслимани не ме. Значи они не прихватиле Аллаха Джелешануху као еден да е, да нема, да не направят ширк, значи да нема друга, ali poštuje dosta stvari islam što je propisa. A na istok svi muslimani ili većinu muslimani, ali ne poštuje tija pravila Allah Đelešanuhu koji je naredi. Dobro razrešene, baš ova tema sam se uključio malo drugačije, ali sam razmišlja, e, sve dok se odgovara, pa, no ja dvajca ponovo da se vratim. E, oni mi se kao jedan primer, uvaženi Efendija, ali sekam da rečem, e, vo samo vaše izlagane ste rekli, i kre oni samo tija zelja, a drugo to izostave vismi rabike. E sega, a, da li tija ljudi koje ne nasledile ka nas, nego prošle vo islam, da li e, zime u kompletu, e, kakvo je e, nino delujene, ka se pridržava je, znači, pored sve što si rekov, e, ali nastavlja je dale, nego ka tija drugite samo što zele uvodna reči kre. Znači, oni Оја два примера што сум ги навел, оја двајца луѓи не може, мислим ако ти сум разбрав добро, ка велиш, а зеле све. Значи од ислам не можеш едно да земеш и едно да оставиш. Јер и сам Куран часни вели не може значи еден дел да прифаќаш, а еден дел да не го прифаќаш. Ова е ајет во Куран. И они нас, оја двајца, значи што сум ги спомнав, Oni nastojile i напишале mnogo stvari, znači докажале same na дело. Ne prihvatile islam i daj, će застанеме više. Nego oni, мало pre сум реков, da напишале mnogo е, дела, много студије везане за ислам. И посебно сум реков, значи, книга од е, Мурада, Мурата, Хопмана, Ислам као алтернатива baš dobro nekuje stvari gdje je razjašnjava kako treba jedan musliman da postupi koji živi u zapadu. Znači oni traže rešenje prema islam muslimani kako može da obstane. Oni prihvatili islam i žive u zapadu. I виделе, znači oni видели некои stvari кај ide, чо ide i sve со svoje iskustvo što go доживеле, и што стекнале значи од учене нудат свим муслиманам во Европа како може да обстане. А уедно и свим, али посебно значи во оваа книга е, кажуе како треба да функционишет, како треба да радат муслимани во Запад. Вие слушате глас вам с радио дружено наше навечерне емисije Islamske teme. Среда гост наше, наше emisije магистра islamskog права Монапис Ходжа da podsjetim slušalci koji je danas naše nagradno pitanje u ova emisija. Koliko vreme poslanik eh, poziva na koliko vreme poslanik poziva, tajno, poziva. tajno, tajno poziva znači u islam. Tije pitanje očekujeme vaše odgovori na naše broj telefoni koji se dostupni i priključeni za javnost u ova prilika 044719137 kao i 0493654484 Facebook, Viber, Skype, gde god možda dobijete linija da postavite, da dadete vaš odgovor i umeđu vremenu ako ste dobre vole možete da postavite pitane nekoje našemu gostu Vo emisija drugi deo. Znači, opšte slušalci možda postavite pitane za današnja naša emisija. Sve ako pristigne neko pitanje od vas e, mi je će prekinem, jer uvažam je da ova emisija više naše slušalci nego same sebe ovde i kao gost i kao voditelj, a umeđu vremeno, pošto neko je pitana pristignale na Facebook, malo bliže si tamo, uvažene Efendija, možeš i da ga e, pročitaš pitana i da kreneš odgovor po tija pitana. Znači imamo kada ni se javili nekoliko su odgovor. A mislite odgovor na naše nagradno pitanje da pristigna preko Facebook naš profil, a? Na naš profil pristignav ima je neki vamo posebno, znači, kada mi se javile i kažale. E se ovake da se upozname tija što se posebno, tija neka se a, obratet na komentarno javno, a tija što se javno možda ga prolistaš jer tako pa, evo, je, javno tako je, tako je naš princip kao što ti je jasno jer da. s obzirom da naše slušalci imaju poverenje u naša emisija i naše družine za te slušalci što odgovara direktno na naša adresa, naše prijateljstvo, ne bi je teško da komentarišete tamo so odgovor ili navikate na naše dostupne linije. Pa javno ni odgovorili e, četiri osobe, prv biv Muruvet Pelivan, on veli da poslanik sallallahu alejhi ve tajno pozivav 24 godine, znači ovaj odgovor ne je tačan jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tajno i javno njegova misija trajala ukupno 23 godine. Drugi odgovor je Hođa Hasan. On veli da a, tajno poziva u islam 23 godine. Znači i ovo ne tačan odgovor jer ukupno Oni najverovatno slušalci ošli na cela njegova misija šla. Da, ukupno, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva u islam 23 godine i njegovo poslanstvo trajalo 23 godine. Treći odgovor je Perparim Hasani i on veli da tija trajalo 3 godine, što je tačen odgovor. I četvrto je Semir Hođa, isto i on veli da a, tajno pozivanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem u islam bilo 3 godine i tija je tačen odgovor. S obzirom da Naš e, gost koji postavlja pitanje u ova emisija i javno kaže da dve naše osobe odgovorene na tačan odgovor. Či znači, iskoristi me prilika da ga posenajme normalno su pojena ilahija. Ako ne bi se odgovorilo vo ova naša emisija, bi se čekav odgovor i za nagrada i za družene, vo druga emisija kad gostuje bilo koji naš gost. Tija je pravilo za sve naše slušalci. Idem malo na kratka pauza, pa se vraćame vo emisija da bi sme obrazložile koji mi odgovori tačno i tamo gdje treba da se objavi. Do te obe njezine dosta mi je Allah moj. Do te obe njezine dosta mi je Allah moj. Eto dana radosnog i mog babe kaharnog i devleta rahatnog. Dosta mi je Allah moj i devleta rahatnog. Dosta mi je je Allah moj. Svaka ta dan rodi, Allah mu ku sve mu kraj se nahodi. Dosta mi je Allah moj. svému kraj se nahodí, dosta mi je Allah moj. Hasta traži dermana, asker svoga sultana, ašik dragog insana. dostami je Allah moj. ašik dragog insana dostami je Allah moj. Ej Allahu svjetlo duše i plavog neba vlasniče, Kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tužijeći. Dozimam te oči, sušim, čujem tvoje svete riječi. Ej Allahu, pogledaj me, خاصة بسيدي ای Ej ای را دستی ندستی ما را دستی ما sve ljubavi, ali ko tvoje ne imam. ti mene moj ostaviti tako ti velikog subhana. Ja ću tebi tabu činit grješan al džana dana. Ey Allahu pogledaj me, no duše moje ti vidiš koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te ستبسidi Ti si ruža džennecka najljepšega mirisa Ti si čežnja mu'minska uzdah aška iz prsa Ti si ruža dženecka, najljepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdah aška Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ti si milost nam i dar, žarko sunce Islama. Da sam Bog dobio bar, prah pod tvojim nogama. Ti si milost nam i dar, žarko sunce Islama da sam Bog dobio bar prah pod tvojim nogama zbog tebe zbog tebe Ahmede Muhammede moja duša tuguje da te grli sanuje Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ah, što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde prag, dok ne klonem karan. Ah, što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan. Da milujem revde prag, dok ne klonem uplakan. zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje.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 کرای سلطان غشتم یایو یا حبیب الله زمان رو کس و زمت yeterlani rahmetle ya şefi Allah yeterlani rahmetle ya şefi Allah ve dostlara nefes kogaz la volehte Muhammed'e više nego ikog svoga šefađio srca moga. Više nego ikog svoga šefađio srca moga. Ti ostavi samo riječi یا رسول الله کسویر از خود رحمانا یا حبیب الله دانم سرت سئیز نیچی یا نبی الله قد استراحا گریش نیچی يا شفيع الله Kalgostraha Griješno je živ Specijalno za Semira Hođa Golem Selam Hipa Radio Vamos Bez koga Bez koga Zavolete Muhammede Više nego Błogosławasz Pani od serca Boga, Wyszedłego i błogosławasz Pani od serca Boga. I doczekać مردنا گاستم اطوای اومت یه جلاستم Šta ja činim gdje sam ko sam A tvoj umet je žalostan Šta ja činim gdje sam ko sam Gdje je vjere naše uže? Selamu alaikum, poštovani slušalci. Združen, pa da jednom odahnemo, rahat živimo i Selamu alaikum. Pa da jednom odahnemo, da probame, poštovani slušalci, ova prilika, da li će, možeme da se snajdeme u budućnost eh, so eh, nove voditelji koje će vidjet eh, vo islamske teme. do kraja puta dođeš ti, shvatit ćeš da sve je laž. Tvoje, Rabbi Tvoje, pravi Gospodar. Srce nek tim pravim žarom zakucam, a nu nek lice obasja. Tugovat, nemoj ti ni plakati, Smrtje samo sred. shkoj mu kjo miri O zat, une jam mi varfa e di E vetat voj sove s'ka dhet Se nuk jam i vipansu veshti Me mu t'je shik në qur O zat, استاد سلوک یامی پاسور بشتی مموت یشیک ناچور معك مول وصار jik naçur a a a a a në a e shi kaybo pa şbeti për qapim Shumë të dua babim Shpejti hithëm për qapim Shumë të dua babim مموتیشیک ناچور و آزا خونه یم میوار فر ایتی ایو دوت بای سابه سادت سلوک یمی پاسور بشتی مموتیشیک ناچور آه آه Alternativ Vamos Radio, druženo naše navečerne emisije, emisije Islamske teme, gost naše navečerne emisije magistar islamskog prava Munaf Ishođa, drugi deo pitanja i odgovori. ne slušalci, očekuje naš gost od vas pitana da bi malo DAF i se potrudiv da odgovori na današnje družene. Umeđu vremeno sve dur, postigne, dur stigne nekoje pitane ili dur se vi javite, mi je malo da čujeme veli naš uvaženi Efendija, ako Bog da buduće voditelji koji će voditi islamske teme ili nešto drugo. Tu je se pri nas, znači, pa evo sve prilika znači, čujeme nešto oni što će e, organizujeti među sebe. Mi je isto smetuje ka, a, e, kao što veli naš Efendija a, e, posmatrači ili slušalci vo družine. Salam alaikum i dobro ste došli. Alaikum salam. A, e, što čujeme svega da vidimo mikrofon ti ja pukne, prilika imam da se, evo se ja, ja se oprašam, nego on da će odgovori, Ti našeć ti onovno, svi to oprašam. Pa, pa, pa da poprašam nešto, da vidim. Znači sad da vidiš voditelja? A. Ajde, bojro. Jesi li muslima? Jesam muslima, hvala Allah. Šta znači da si muslima? Znači da je Allah jedan i verovati u pengambera, neka mir ispaznemo. если муслим? Поя муслиман, альхамдулилля. Кой кое твой роб? Роби има шта Аллаху Та'аля. Шта значи да си муслиман? Muslim поем. jedini moje gdje oprosti srce moje umiri Koja tvoja vera? i čistim ga učini A ko te je gospodar? O Allah Zatim imaš Allah talja jedini moje Ko te stvari stvore me Allah talja ga Šta znači da Allah jedan? Srce moje Ajeti par surja Ihlas. Šta te A, od koga potičeš? Od Srce moje Tužno si, šta te takvim učini. Griešný krove, bio si to tvoje srdce rastuži. O Allahu jedini moje grehe oprosti. srce moje umiri. čistim ga učini. O Allahu jedini moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini zašto srce boluješ, od čeg takvo postaješ? Zašto srce boluješ, od čeg takvo postaješ? Vlasni Vlasan mamo se radio, poštene slušalci, malo usput od Vozalka i direktno u studiju i onda tu je kad malo sme organizovale jer da ne bi izbegavale s obzirom da je budućnost pred e, nas i kada je veli uvaženi Efendija Munafis e, Hođa Ikre uči uči, uči kako ga navev e, na nekoliko načini, pa uvaženi Efendija Kaveliš ti malo a, nespremno i trema je normalno prvi put a, pred mikrofon Vakeva ova situacija. Добро, тие е нормално за ене деца мало венчала ќе биде боле, само ја не ги разбирам и не се ни криве, едно му поставля на нашички, он му одговара на албански, так нормално да не може да се споразуме. Али ја би ги замолав ево да знаш да знае тево поена сура од Куран може да ни проучат сигурно. А значи, спорно овде каш што двојазично дали со питана и со одговори. Да прашам ни каква е ситуација, каква е ситуација ке вас, дали не се разбирате или такви сте сакале? Па не се разбира. Значи, он не разбира доволно нашечки, а ти не разбираш доволно албански, а? Е, так. А, Ајде да чуеме, да чуеме spojena sura i onda će nastaviti sa našeg gosta Ajča lako da vojna emisija će se dobro pripremite i ako bide emisija so na albanski, komplet na albanski, ako bude emisija na našečki, na našečki, a, ajde će me, da li će a, e, prašam me koja sura direktno ili a najbolje koja saka je oni po svoj izbor neka ni pročita. Dobro, pazi i slušaj. Ajde, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من العلا ولسوف يعديك ربك فترضاه ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهداه ووجدك عائلا فأغناه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم da čime mišljene uvažene Efendija, jer s obzirom moja da je vo tvoj pravac, mislim vo tvoja delatnost. A inša Allah da go nagradi i, i pravo pogodi, znači ne znam, a ne slušav, ali mi smo kažuali malo pre za ova sura, kamo došla poslaniku sallallahu alaihi veselem, nakon e, prva objava, između, među prve objave bila i ova sura, кога го проучи, значи он нарочито крајне ајети од оваа сура. И значи тачно се повезава со наше предавање. Ке да сме рекле ве ема би ниъмети раббике фе хадис. Значи оваа ајет каму кажав посланику салалаху алейхи ве селем за своје посланство и ке да го подржав Аллах Джелешануху и му реков да почне више да кажуе од себе, од негово посланство – da počne luđam da kažuje znači i da poziva da poveruje dvo Allaha Đelešanuhu i vo njegovu poslanstvo. A, za, što se tiče učene, izgovor? Pa i učene dobro je, maša Allah dobro. Normalno da uvek treba još bolje i bolje da se potrudi svako, znači može da poboljše. A, idemo da čujeme i drugog našeg koji će prouči jedna sura po žena našeg gosta ovde vo studiju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تضليل فرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Velike imam je da čujeme i za drugog našeg koji prouče po ova sura po želja i naredba našeg gosta. Inša Allah i nego Allah da go nagradi. Možda ovde malo, malo imali nekoje primetbe приметбен на теџвид на изговарање, али иншала и тие ќе се решат полека полека. Кеде? Па има е таму на каф тврдо меко к. Добро. А, сега ваке да ми е посламиме од наше присутни. Само да те прашам тебе, а си слушав шо вели гост емисија или не? A ja vidim kad što si došao po izmrznat na da, kad si bi pa. Da. A, da kaže me, znači, kuje se oja dvajca ovde i e, koji si ti? Ja sam Azmir Hođa. Koji razred si? Deveti. Kaj ide u školu? U prizen. Škola Kasevika? Emin Durak. Jezik? Albanski. koristim prilika da poselam pa, pa slušalci. Salamu alaikum. A, ti koje razred si? Sedmi. Škola? Emin Duraku. Jezik? Albanski. Kad se reče na albanski, slušite Radio Bamus? Da Đani Radio Bamus. Vaše za kraj? Selamu alaikum. Alikum salam ve rahmetullah i ve berekatu. Idemo još e, malo da se podružimo sa našeg gosta, s obzirom da došlo uvažene Efendija jedno pitane kratko, tu je kada je kada veli nas slušaoc e, često puti e, od žalari ili vaše gosti spominaje e, kidane rodbinske veze. Da li može nešto ukratko da ponovi od prošla od prošlo izlagane ili nešto ponovo može da ni kaže od značaj kidane rodbinske veze. Uvažena Fendi, ovo je za vas pitane i nakon toga će me i kraj današnje odružene. Znači, ukratko da kažem je malo prevezano, pošto bilo za malo pre, mu došla objava poslaniku sallallahu Ali veselem da on bi malo uzbuden i njegova supruga, njegova žena Hazreti Hatidja mu rekla da Allah Đelešanuhu nego neće go kazni, nego treba da vide on radosten, zaš i između tuje što sme ga broj tija da on uvek posećuje rodbina. I za tija, znači, sme rekli, ako sledime poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem posećuva posećuje rodbina, onda treba i mi tija da ispoštujemo. I vezano, znači, za oja, za Hazreti Hatidža koja mu rekla da ne se plaši, mu rekla znači poštuje rodbinska veza, a ima i hadis poslanika sa Салем каде veli nemojte da kidate, da ne prekinate rodbinske veze. Poštovani slušalci, ako ne ste dobre vole da postavite pitane ili ste uživali u naše emisije islamske teme koje gostuje magistar islamskog prava Munafis Hođa svaka sreda, tija bi bilo sve i bismo privele kraj ova današnja naša emisija. Ako se naš gost slaže, jer s obzirom da ima i dosta vola i očekujem vaše pitanja. Pa ja mislim za danes kada je dosta, ako umeđu vremenu neko isaka nešto da praša, može slobodno da napiša na vaša stranica Radio Bambus, pa sledeća nedelja, inša Allah, ako zname da mogu odgovorime, će mogu odgovorime. Ako neće se potrudime, će go naučime pa sledeći put ponovo ću odgovoriti. Znači, poštovani slušalci, vezano za ove naše družine i serijal predavane našeg gosta Munafisa, slobodno možda postavljate pitana od Deneska pa do Denes, do Denes Nedena, koga je on gost vo naša a, emisija islamske teme. Koristim prilika da poseravim svi vas koji ste bili zajedno sa nas vo oja družene. Da lalite ako smo nešto pogrešile. Hvala vi što ste se potrudili vi da dadete odgovor da Vjala nagradi na današnje naše nagradno pitanje koje postavi naš gost. I od ova emisija, vidite, poselamine od nas i prilike ima da i naš gost poselami naš slušalci ili nekog ekstra posebno. Pa ja bih sakao da poselamim svi slušalci Radio Bambusa, da im se zahvalim što od je vreme da vidjeti su nas da ne slušaju i bi zamoljav da Allaha Đelešanovu da ne oprosti svim nam naši greoji, da ne uvede svi u džennet, da ne vide da, da ne dade da budemo sledbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji će ovo svatet koje će svatet njegove reči i koji će primenet vo život, jer najbolji primer je praktični primer i zatija treba znači mi je da se potrudime i da zamolime Allaha Đelešanovu da ne dade od tija koje će dokažeme na delo, znači kad treba da se sledi poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Vakulu kao li haza, vestakfirullah li velekum, vestakfiruhu, innehu huvel gafurur rahim. Po danas naša emisija bile su vas, gost emisije, magistar islamskog prava Munafis Hođa, voditelj emisije Nesim Hođa i tonska realizacija i kontakt su vas, Mersid Batali mu muslimane od cijela naša ekipa i našeg gosta ova prilika. Nakon završetak naša emisija imate što da čujete, ostanite i dalje uz nas. Tu više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sakrin suze u svitanja, dok kazaljke tamo slute, Gazije su pored tebe, svoju tugu oni šute, u njihovim dušama se istina o nama krije, Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar nije. sjećanja, njihova su djela vjerna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Sjećanja, njihova su djela jedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, Više nema bodilema, Allah je, jedan njemu ravnog nema. Na beharu kapiro se, uzvišenom seđdu čine, Bosna dovom sunce zove, da na putu mraka sine, u svjetlosti njegovoj se istini.